บุ๊กทูเก้าสิบหกนาวาดูเชชคำสันธานสามฮรูฟรับต์เซผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง มันเ م ซอินเค ا อ ن ک ه س ง ع ت ز า گ ب ดด د بیدار می ش و ม ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته می شوم. ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุ 60 به سن شست سالگی که برسم دیگر کار نمی کنم. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ چه موقع تلفن می کنید؟ ทันทีที่ผมมีเวลาเบมห์ซ์อินค์ชันด์ลห์ซ์ฟอร์ซัตเพย์ดอคนัมเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา อูเบมห์ซ์อินค์ฟอร์ซัตเพย์ดอคนัดโทเลัพนมีคนัดคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ เชมดัตชมาคาร์ขอฮิดคาร์ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน او به جای اینکه کار کند در رخت لم داده است. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه میخواند. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน او به جای اینکه به خانه برود در میکده می نشیند. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی می کند. เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. เท่าที่ผมทราบเขาตกงาน تا آنجا که من اطلاع دارم بیکار است. ผมนอนหลับเพลินมิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา من خواب ماندم وگرنه به موقع می رسیدم. ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع میرسیدم ผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع میرسیدم